ETA sí, vascos no. BI 0101140 L7C. Marcha, cambio. AP Ferrocén Bilbao, Ferrocén Bilbao, Ferrocén Bilbao. Lomen, 3. Ángulos SL Almacén. Horario 9 a 1 y 3 a 7 excepto sábado. Oficina Portal del edificio. Se alquilan trasteros en Ollerías Bajas. Teléfono 607-349442. El Niño Feliz. 3. Construcciones y Reformas J. Pardo. 3. Udalcha Ingoa, Policía Municipal. Excepto 8, 11 y metros, 2 metros, 2,5 metros, calle Ollerías Bajas, 1. Gozo Choco, Parque Infantil y Choco, Intelemi, Allen Anget, HT gelditu orain. Fracción resto, ga Eraco ondakinak. Securitas direct alarma, con aviso a policía. Reformas. Encarnacio Calea, Grupo Geonor, Grupo Geonor, Grupo Geonor. 17. Tere por Fernando. Nini, Nini, vuelve, visítame. 23. Por Matt. AP. Fertor Trending. S. A. Buzón. Artechu. 21. 2. 16. Ferrocen. Mumia Ascatu, el Cartasun antifascista. Preso a Calera, Amnistía Osoa. Chica responsable 602-808-736 con buenas referencias. Busca trabajo de, de persona, plancha y interna o semana mediata. Bueno, hau gure Salvatore jaunaren aportazioa hau da gure salvatorearen kolaboratorearen aportazioa eta hau egin du zati desberdinak entzungo ditugu saioanen zehar eta egia zan hau esan zidan 300 metros que han, dau en, Bajas a la plazuela de la Encarnación, apuntando todo lo que estaba escrito en la calle, o sea, todo lo que estaba inscrito y permanecía, quiero decir, como pegatinas, grafitis, eh, números de portales, eh, eh, placas de metal del ayuntamiento en el suelo y eso, para que sepas lo que es el texto. Es como, es como un texto que yo digo que, que no es mío, es un texto de la calle, o sea, es como lo que está, yo solo reescribo lo que está escrito en la calle chungo de bere hor dagoa, eta entzungo ditugu el chungo de ditugu. Vienen y se van como cohetes de San todos los turistas que que han traído, nunca ningún niño se ha podido de perder. Era imposible quedarse detenido y en el río, no para de jumela y en el río, no crece trigo y en el río moquito va para atrás y en el río te alicas tan fino. Hau da barazki bizindak Azteko borruzalda Irola irratian Eunda Puntu Zutaronko mermelada en el río. No crece trigo en el río. Los moquitos van para atrás en el río. Ibon Salvatore Jauna ren audioak aparte, eh? gauza gehiago ditugu, nola ez zigure porru zaldan. Audio bat izango dugu, non artista baten bizitza entzun dezakegu. Artista hau, paiazo bat. baita ere horrelako ahots e, femenino bat aukibo dugu ere eta bere aportazioa benetan gustora hartuko dugula. izateko baimena. Nire lehen eskuntzako irakaslek, <coughs> eskolako antzeslanetan oso ondo egiten nuela esaten zidaten. Horregatik, gurasoei antzerkian apuntatzeko esan zideten. Baina, baina bueno, gurasoek ez zuten egin, eta, eta bueno, futbiton jarraitu nuen, futbiton bai. Oso, oso txarra nintzen, ez? Eta entrenatzaileak ez ninduen sekulataratzen. Orduan, ni bankilloan geratzen nintzen, bai. Banki, bankilloan geratzen nintzen, abesten. <laughs> bai, kantatzea eta dantzatzea, asko gogoko nuen, eh? musikaletako aktoreak bezalaxe. Eta, eta Euskara okean ire herriretorri zenean, bederatzi urterekin, bertan kantatzea lortu nuen. Oso, oso urdurin nengoen eta letrarekin astu nintzen. Enuen ezer irabazi. Ez, ez eskolarako telebista bat. Ez ordena bat. ez ez ez. ez. nagusi egin nintzen. Hmm? Eta nagusi egin nintzenean, klauneko nire leheneko ikastara egin nuen. Bai, paiazoa. Taier de paiazo. Eta benetako publiko batentzako antzestu nuen kurtsa maieran. Eta barre asko egin zuten, bai. Bai, eta erabaki nuen, orduan erabaki nuen, enuela hori, hori egitari sekula ere utzi nahi. Orduan, bideo honetatik jarraitu, eta oin pare bat urte, jaten ematen induen lana utzi egin nuen lehen eskuntzako irakaslean nintzen. Kozaz. Orain antzerki egiten saiatzen naiz, oso zai egiten zait, eh? Bai, oso zai egiten zait bizitza horrela aurrera atara alizatea. Oso estresantea da. Inoiz, zer ez dakit, urrengo hilabeteetan, ba, lanik izaten jarraituko ote dudan. Dosierrak egiten bizi naiz, imeiak bidaltzen, audizioak egiten, entrenatzen, izen ematen primakiak betetzen, gidoiak idazten, eh? baina, baina batzuetan bada ere, bai erosinuen baflearekin plazaren bateko orkupetan, edo antzerki aretoren batean, <laughs> antzestu egiten dut. Antzestu egiten dut. Bai, batzuetan horregotegatik gorrotatzen hauen publiko batentzako lan egiten dut. Baina beste batzuetan, beste batzuetan maitatu egiten naute. Zoriontxu egiten ditudalako. Bai, bai, bai, noiz behinka bada ere. Nire lanaren kin, nire lanarekin jendearen irribarre ateratzeko gain naiz. Eta horrek, horrek gorputzean, gorputzean horrelako sentsazio goxo bat uzten dit. Nire pasioa, nire bizimo bizimodu egiten saiatzen naiz. Ikasten, jaialdiak bilatzen, nire ametsak elkarbanatu nahiko nituzken norbait bilatzen, adorea ere bilatzen hauek aurrera ataratzeko. Egunetik egunera nire inseguritatei aurre egitea, uste baino gutxiago bidaiatzea. Sarritan sakarrontzira joaten diren lanordua maite zinak, ilusioz hasten diren proiektuak, erori egiten diren proiektuak. Ez ezko erantzunak, entxufismoa, pertsona trepak, eh? kakalanak, burokrazia, tratutxar instituzionala, multak, eh? multak, arteak kalera eramateagatik. Egiten duzuna lana ez dela, <laughs> esaten dizkizuten begirada da ilunak. Eta guzti hau, guzti hau, egunero jan behar izatarekin batera. Hori bai. Hori bai, munduari zerbait eskaintzen ari naizela sentitzen dudanean, pena merezi du. Titiritero, saltimbanki, bohemio, perroflauta, moderno, txatxiguai, bibidor, come flores, hippie. Bueno. Eta ni, eta ni, aurreko urteetako krisialiaren, aurtengoaren eta etorkizunaren artean nagoela, hogeita hamar urteena, bai bizitzarena. Nire lana utzi, soka gainean ibili eta labarretik salto egitearen alde erabaki hau hartu nuelako. Nire buruari galdetzen diot. Eh? Ez litzateke hobea izango arriskatzea eta saltinbanki izaten probatzea? Goze pizka bat pasatzea zoratzen nauen honetaz bizitzen saiatzea. Borrokatzea. Borrokatzea. Borrokatzea norberak nahi duena izateko bizitza honetan. Bizitza. Ah, batzuetan sentitzen dut lurralde honetan bizitzeko egina ez nagoela. Edo, edo garai honetan, edo pertsona hauekin. Errealitate honetan modu aktiboan parte hartzen inadaptado, antisocial, antisistema. Puf, ez dakit. Gehiegi esatea izango litzateke hori, eh? Naiz eta agian ni ba sentitu batzuetan, ez? Gizarteak onartu egiten nahuelako. Claro, gizarteak onartu egiten nahu. Orduan, bueno, batzuetan, bai. Ba, hau, hau da, ba, ba izan ere, maskara bat dara mazantzita, eh? maskara bat. Hemen onartua izatea bermatzen didan maskara bat. Pisu handia daukan, izugarrizko, izugarrizko pisua daukan. askure ematen duen eta aurpegia mintzen eta erretzen didan maskara bat. Odola egiten dit. Egunkarian mundua zirakurtzen dudan gutxi horietan, edo baita emozionatu egiten hauen kanta bat entzutean, edo, bueno, edo agian negar pixka bat egiten dudan hoietan zertxo bait zulatzen den maskara da. Zer? <laughs> ea? Ea, ah, a, ez duen kentzen, claro, ea zergaitik ez duan kentzen eta eta aske sentitzen goz? E, eh, dakit. Ez daugat adorerik. Baina badira momentu batzuk. Baina badira momentu batzuk zeintzuetan loktitea, urtu eta maskara erortzen den. Bai, klaunak, pailazoak, baimena ematen dit. Baimena ematen dit, egin ezin den hori, egin alizateko. Itzegin ezin den hortaz, ozen oiugatzeko. Gizarteak, izaten uzten ez didan gizon hori, edota emakume hori izateko baimena ematen dit. Izateko baimena. barazki bizidunak entzuten zaude. 9 de cada 10 casaris lo recomiendan. Disfruta nuestro sabor más intenso en tres pasos. Reformas, albañilería, pinta habitación, 100 euros. Reforma de pisos y locales, reforma de cocinas y baños, lucir habitación, 200 euros. Precios muy baratos, seriedad y limpieza. TEL 642386694. Enseñanza Metafísica Espiritual con Rubén Cedeño, Bilbo Bilbao, martes 14 de octubre, 8 horas, Psicología del Alma, miércoles 15 de octubre, 8 horas, Psicología de los Siete Rayos. Chica responsable busca en cuidado de personas, niños y limpiezas disponibilidad interna, interna o ELF 665. Emakume langileok ez gara merkantzia, fasismoaren, kapitalismoaren eta privilegio guztien aurka, Aldea antifascista. Busco piso en esta zona en venta, 669-313-497. Amnistia Osoa, 21. Nini, Ollerieta Goyena, Calea. Calle Encarnación, Encarnacio Calea. 19. Amnistía, 17 exterior ap benito.com EN 124 C 250. Borrokak es du amnistía, amnistia, amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimendua. Reggae Skins, Raul. In, Insumisión, Pre-SOS, Axi por Maca Forever, 17 Int, 12, Calle de la Encarnación, Bilbomatics Head Reggae, es 53, 54, Aurera Bilbao, Aurera Bilbao, Hotmail.com su versión X. Se busca piso en alquiler o venta, TFNO 657-220-213. Amnistía Tascatasuna. Pinturas Margoac Hondo, Xavier, 671-731-717. Disfruta nuestro sabor más intenso en tres pasos. Pedro Acero, toldos, metalistera, plástico aluminio, hierro verjas, puertas basculantes. Deusto Bilbao, calle Iruña número 1, tercera planta, DPTO 2. AIVD. No. Vins, 11. 9. Cha, muy responsable, tra, como interna o externa, jornada completa o por horas, cuidado. 13. Bar la encarnación. Gosue, veneta cosaporeac eramateco prest, sabores de verdad listos para llevar, Nork libratuko Leize zuloan daudenek Ikusiko zure garrasiak Adituko Gatibuek zaituzte Libratuko Denak inorez Denala ez errez bakarka ezin da Fusilak alakateak denak ala inorez, dena ala ez errez. Kose zaudena norkasetuko, Ogia nahi duen eri, Gose daudenek, ogia emango bide biote erakutsiko cuchico de inorez dena ala ez errez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala de dena la Invirtiendo poco tendrás la casa de tus sueños Encarnación 639-374-765, Achuri. Encarnación, vivienda de hormigón, 50 metros cuadrados, 2 app, sala, cocina y baño para reformar, interior a patio grande muy luminoso, ventanas de PVC, puertas y suelo nuevo, precio negociable, 89.900 euros, 639-374-765. 1. Libertad para todos, todas, los, las, prisioneros, prisioneras, políticos, políticas, vascos, vascas y repatriación de huidos, huidas y deportados, deportadas. 2. Superación de todas las causas que provocan la opresión nacional y social de Euskal Herria. ETA sí, vascos no. Cuba. Alex. Preso a Calera, amnistía Osoa. Seprojim. 94 426-2400, conectada a central de alarmas. Tapicero artesano José Luis, teléfonos 94-4339-446, 615-752-718, fax 94-432-0663, www.tapicerosenbilbao.com. Decoración, tapicerías, llamen al timbre. Y ATX. Si buscas decoración, estás en el lugar perfecto. Fuera delincuencia. Capitalismo aurkako langileok bat egin, M bat egin. UTE, TMB, Arratz, Pavisa, Valoriza, Diputación Foral de Vizcaya, prekarietatean eta soldata kaskarretan oinarritutako proiektu Cuchuna. Ela Euskal Sindikatua. Pinturas Margoac Hondo, Xavier, 617-731-717. Lucir habitación 200 euros, precios muy baratos, seriedad y limpieza. TEL 642-386-694. Reformas, pintura enchapado. Urazurrutia, preciosa guardilla, muy luminosa, un app, baño, cocina americana, sala de estar, a vivir, Aprovecha la oportunidad. 105.000 euros. 657-220-213. Iturribide, tres habitaciones, cina equipada, va, fórmalo a tu gusto. 154.000. 639-374-765. BI 01050L5C. 5. Barca Rancha. Especialidad menús del día y plancha. Segurma, Never Alone 902-108-088, conectada con central de alarmas, grabación de imágenes, homologado por DGP número 3082. Barca Granza Comidas, UTE, TMB, Aratz, Pavisa, Valoriza, Diputación Foral de Vizcaya, Precarietatean eta soldata o oinarritutako Proyecto Cuchuna, Ela Euskal Sindicatua. Pintor, pintamos piso, trasteros, escaleras, lonjas, comunidades. Chico busca trabajo interna o externa, experiencia responsable, puntual y organizada, imposibilidad inmediata. 3. Vince, Cuba, ETA sí, Vascos no, Gas. Talbot Winchester, BS 5834, PLT00CHI, GAS, GAS, Tribal Basque, www.tribalbasque.com, Bilbao. Albañilería y reformas, acondicionamiento, construcción, decoración y reformas, fontanería y electricidad. Cocinada lentamente con un toque de chimichurri. Pide online y sigue tu pedido en el nuevo Pizza Tracker. Itza Querías. galtzaile normendekatuko zaurituekin alkartuz gu zaurituek zapalduek zeu zaitu gu mendekatuko denak ala inorez dena ala ez errez bakarka ez inda fusilak alakateak denak ala inorez Den ala ez errez Gizon galdua nork lagunduko Miseria sufri ezin dutenak Gaur ez bihar izan da eguna galduekin gara alkartuko denak ala inorez denala ez errez bakarka ezin da fusilak alakateak denak ala inorez denala ez errez El Arandia de Yulen, el Arandia de Yulen, Arandia Restaurante, el restaurante Arandia de Yulen permanecerá cerrado todos los lunes y martes de mayo y septiembre, ambos inclusive. Perdonen las molestias. Conectada a central de alarmas con verificación de vídeo y de audio 902 444440. www.tico.es, protegido por Tico Integrated Fire and Security. Alarmas Biscor contra incendios. Seguridad Insecor S.A. 944535902. Conectada Central de Alarmas. Ilcha. K. Jaie Ricoyac Libre Ascapeña Aurrera. Gas. Gas. Bilbogas. 10. Peluquería Yanire Halcón. Próximas vacaciones del 15 al 20 de julio. Disculpen las molestias. horario, ordutegia, martes a viernes, 10 a 18 horas, sábado, 9.30 a 1 y media horas. Gaz, naturgaz, naturgaz, naturgaz. Encarnazioaren komentua, Eliz Museo Errenazentista Barrokoa, amazeigarren, amazazpigarren mendeak, domingotarren egoitza bakarrik biegaleko klaustroaz. Convento de la Encarnación, Museo Diocesano de Arte Sacro, Renacentista Barroco, siglos XVI-XVII, sede de las Dominicas con claustro de solo dos alas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y Museo de Arte Sacro, Elis Museo A, Vizcaya. Pares Plasta, X, Iglesia de la Encarnación, Dominicos, Iglesia Abierta, Horario, lunes a sábado de 18 a 20 horas, domingo de 11.30 a 13.30 horas, horario de misas fin de semana, vespertina sábado a las 19.30 horas, domingo a las 12.30 horas, NB. No hay misa de lunes a viernes. Rezo del Rosario de lunes a sábado a las 18.30 horas. Teléfono de contacto 680-929-116. Aportaciones a Nueva Cuenta, Dominicos, BBVA 0182-1303-57-0201540445. Arregui, Gora la Exploradrogra, Polideportivo Achuri, Baimenduak y Sanesic, excepto autorizados. 20. Plastic Omnium Fundición Dúctil Benito. Benito.com garajekoak y Sanesig, excepto garaje, fund e dúctil benito.com, fundición benito.com. fundición benito.com. fundición benito.com. fundición benito.com. fundición benito.com. B, B, B, True Love Hostile, Amnistí Katasun, Encarnación plazachoa. Eroski merca, Eroski merca. La justicia es un elemento de belleza. A. Bar Usoa. Apodaca Paquetería. 12. BI 105 L10 C. 7. 31. Jormar. Persianas Vizcaya, calle Zabalbide 3 y 5. Benito.com. Benito.com. Benito.com emakumen aurkako indarkeriarik ez, no a la violencia contra las mujeres. La madre del topo. V. Fundición dúctil Benito. Fundición dúctil Benito. B2 105 L12C. 11. Eder. Rudi. Belques. Algeria. Fundición dúctil Benito. Fundición dúctil Benito. Bilbogás. Gas. Naturgas. Inser. 04015 Telefónica. 20. Lisagra Cervecería. No disponemos de servicio de terraza. Fundinestas. B 125, EN 124. Ayuntamiento de Bilbao, Bilboco Udala PAMREX, Estoldaría Saneamiento, PAM, D400, EN 124, TS 4N, AME Erabili, Moviarte. Telefónica, Compañía Nacional de España, receptor número 16.000. you're black in my heart You fell in my name Bueno, kindu zue horre Iboren azkenengo saltitxu, eh? Eta berak esan bezala, gogoratzearen Ba, daizuena da, nola bait, eh, bere bilbidea zan zetik barrena, bere bilbidea ikusten zuen kartelekin batera irakurtzea. Nola bait, beretzat e, azkenean kaleko liburua balitz bezala plazaratu egin nahi zigun eta hori entzun du. arain izango duguna ba benetan unkitzen nau eta goza gozatuko duzuelakoan nago Basen behin Kontraipuinak Eta ala basan, edo ez basan Sardadilla kalabasan hortendadilla dadila gaztetxeko La gran fábrica de las palabras. Existe un país donde la gente casi no habla. Es el país de la gran fábrica de las palabras. En ese extraño país hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. La gran fábrica de las palabras trabaja día y noche. Las palabras que salen de sus máquinas son tan variadas como el lenguaje mismo. Hay palabras que valen más. La gente no las pronuncia a menudo, a no ser que sean ricos. En el país de la gran fábrica, hablar es muy caro. Los que no tienen dinero, a veces, hurgan en la basura. Pero las palabras que se echan no son demasiado interesantes. Hay un montón de cacas de cabra y huesos de pollo. En primavera, las palabras se pueden comprar en las rebajas. Se pueden conseguir un montón de palabras muy baratas. Pero a menudo, estas palabras no sirven para gran cosa. ¿Qué hacer con ventrílocuo y filodendros A veces se encuentran algunas palabras en el aire. En estas ocasiones, los niños y niñas se lanzan con sus cazamariposas. Se sienten orgullosas de poder decir alguna palabra a sus padres, a sus madres, por la noche antes de ir a dormir. Hoy, Diego ha atrapado tres palabras con su cazamariposas. No las pronunciará esta noche, porque quiere guardarlas para una persona especial. Mañana es el cumpleaños de Aura. Diego está enamorado. ¿Cómo le hubiera gustado poder decirle, te quiero, pero no tiene suficiente dinero en su hucha? Así que le regalará las palabras que ha encontrado. Cereza, polvo y silla. Aura vive en la calle de al lado, Diego llama a su puerta. No dice hola, ¿cómo estás? Porque no tiene esas palabras. En cambio, sonríe. Aura lleva un vestido color rojo cereza. Ella también sonríe. Detrás de ella, Diego ve a Óscar. Óscar es su gran enemigo. Sus padres son muy ricos pero no es por esto que Diego le detesta. Oscar nunca sonríe. Él habla y habla. Le habla a Aura. Te quiero con todo mi corazón, oh mi Aura. Más adelante, lo sé, nos casaremos. Eso debe costar una fortuna, piensa Diego. Aura todavía sonríe, pero Diego no sabe a quién. Los ojos de Óscar están llenos de confianza. Mis palabras son pequeñas, piensa Diego. Respira profundamente y solo piensa en todo el amor que alberga su corazón. Luego pronuncia las palabras atrapadas en su cazamariposas. Las palabras vuelan hacia Aura y son como piedras preciosas. Cereza, polvo, silla. Aura deja de sonreír. Le mira. Parece como si no tuviera guardada ninguna palabra para decir. Se le acerca suavemente y posa un tierno beso en la nariz de Diego. A Diego solo le queda una palabra. La encontró hace mucho tiempo en un contenedor de basura, en medio de cientos de cacas de cabra y huesos de pollo. Le tiene mucho cariño esta palabra. La guardó para cuando llegara un gran día. Y ese gran día ha llegado. Mirando dentro de los ojos de Aura, le dice, más. been loving you. Too long to stop stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. A little too long. I don't want to stop now. Oh. with you, my life. so wonderful. I can't stop now. txikitzen zaretenean. Txikitzen zaretenean ez duzu lanera joan beharrik izango. Horren ordez, putzuetan salto egingo duzue zapaburu bihurtu arte. Txikitzen zaretenean ez da beharrezkoa izango eztabaidatzea. Beharrezkoagoa izango da, adibidez, masustak biltzea txikitzen zaretenean, ikasiko duzue, denbora salabardoarekin arrapatzen. Kristalesko potetan biltzen, bestela ies egiten du, eta gauza importanteetarako erabiltzen. Txikitzen zaretenean, etxeak eraikiko dituzue edo zein sokondotan. Eta bertan kabitualizateko, txikia izango zarete txikitzen zaretenean, ahoa zabalduko duzue euria edateko. Txikitzen zaretenean, lehiuak marrastuko dituzue paretetan, eta handik itxasoa ikusiko da. Txikitzen zaretenean, itxegin ahal izango duzue kilkerrekin, baleekin, ornitorrinkoekin, antzarekin txikitzen zaretenean, amantara lepo bueltan lotu, eta egan egingo duzue lainoa Isabela zabaldu, eta bakoitzak barruan zer duen ikusteko. Txikitzen zaretenean, ez duzue ez zainzuririk, ez espinakarik, ez gibelik jango, eta ilargia edango duzue urma elatadaik. Txikitzen zaretenean, ez duzue albiste irik ikusiko. Eta mona kontatuko dizue mundua nolakoa den. Txikitzen zaretenean, korapioak egiten ahaztuko zaizue. Txikitzen zaretenean, lotza galduko duzu ustekabean, eta zarete bilatzea zarduratuko. Txikitzen zaretenean, negar zotinka eta barre algaraka, bezala arituko zarete barre zotinka eta negar algaraka. Eta gero, txokolatezko tarta jango duzue. Txikitzen zaretenean, handitan txikiak izan nahiko duzue. Eta egun handi horretan, txikitzen zaretenean, hemen egongo garagu zuek zaintzeko. polita entzun duguna, azken ipuin hau, gurasoi loak hartu horretik kontatzeko ipuin zoragarri hau. Eta, bueno, hau izan da dana, hemen bukatzen da aste honetako barazki bizidunak, aste honetako porru salda, eta beste bat erarte, besterik gabe, abesti honekin utxiko dizuet. Tercera la brigada mientras primera línea de fuego, desde la brigada mixta primera línea de fuego. en el puente y también la pasarela. Aunque me tiene fuerte puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un bar.